Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում ֆարմակեր դեղագործական ընկերության մասին։ Առողջապահության բարեփոխումների առաջնահերթ խնդիրներից մեկը դեղագործական ոլորտի կոորդինացված զարգացումն ու կառավարումն է։ Բնակչությանը որակյալ, արդյունավետ եւ անվտանգ դեղերով ապահովելը։ 1992 թվականին ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանն առընթեր դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալությունը, այսուհետ դեղագործակալություն, որը դեղերի ոլորտը կարգավորող կազմակերպություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ մշակվեց ազգային դեղային քաղաքականություն, որի նպատակն է միջազգային չափանիշներին համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորումը, դեղերի որակի ապահովման եւ հսկման, պետական համակարգի ներդրումը, դեղերի ֆիզիկական եւ տնտեսական մատչելիության, ինչպես նաեւ ռացիոնալ դեղաբուծության ապահովումը։ Ֆարմակեր դեղագործական կազմակերպությունը Հայաստանում ճանաչված ընկերություն է։ Ընկերության ներկայացուցիչները օրերս եղան Արցախում եւ հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների հետ։ Ընկերության տնօրեն Անահիտ Պետրոսյանը նշեց, որ սա երկրորդ այցն է Արցախ, քանի որ իրենք Արցախում անելիքներ շատ ունեն։ Ներկայացնում եմ ֆարմակարդեղագործական կազմակերպությունը, որը հանդես է գալիս գերմանական կազմակերպություն, մենք էքսկլյուզիվ ներմուծողն ենք Հայաստանում։ Արդեն արկայությունը Հայաստանում 1.5 տարի է, Արցախում եղել ենք անցած տարի, երկրորդ անգամ է որ այցելում ենք։ Շատ գոհ ենք արդյունքներից, այդ իսկ պատճառով կրկնությունը անպայման ցանկացանք որ լինի արդյունավետ այցեր են, որովհետև մեզ համար կարևոր է դեղամիջոցների ներկայացումն է, սպառումն է եւ մենք մեր ցանկալի նպատակին հասանք առաջին իսկ այցից։ Այս անգամ ունենք նորություն է դեղամիջոց հոդվածների հետ կապված, այդ պատճառով ուզում ենք նոր գործընկերներ գտնել, տեսնենք ինչ կստացվի։ Նեղ մասնագիտական ուղակի ուղղվածություն է դեղամիջոցները, այդ իսկ պատճառով հիմնական բաշկային դիսպանսերի հետ ստացվեց համագործակցություն, միանգամից կարողացանք զակումներ կազմակերպել։ Մեկ տարվա ընթացքում ելի եղել են նման ապրանքի ապահովում հենց իրենց ոլորտով եւ նաեւ դեղագործական շուկայի հետ կապված դեղատների ապահովում դեղամիջոցներով նորից կարողացանք մեկ այցով ապահովել։ Այսինքն ամենաակտիվ դեղատները կարողացանք մեր դեղամիջոցներով ապահովել։ Իհարկե շեշտը դրվում է որակի վրա, որտեղ դեղամիջոցների ընտրության դեպքում առաջին իսկ տեղում դա էֆեկտիվությունն է։ Սակայն մեր կամպանիան կարողանում է համատեղել էֆեկտիվությունը մատչելիության հետ, քանի որ մենք ներմուծող ենք եւ միևնույն ժամանակ մենք էլ ներկայացնում ենք այս բժիշկներին եւ դեղատներին, այդ իսկ պատճառով մատչելի գներով կարողանում ենք հասցնել սպառողին։ Դա է պատճառը, որ հետաքրքրում է թե մեր նեղմասնագետներին, թե դեղատներին, որտեղ իրենց առաջարկնել է հեշտանում եւ նշանակումները։ Այսօր ունենք նորություններ, նոր նոր ներմուծումներ եւ նաեւ ունենք դեղամիջոց, որը նույնպես դեղի խթանումը մենք ենք կազմակերպում մեր կամպանիա։ Ցանկությունը, որպիսի պատվերների գնումների մեջ կարողանանք ապահովել մեր դեղորայքը, որտեղ առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոց է համարվում եւ կարծում եմ ստացանարներում, ռեանիմացիաներում, այրվածքային, եթե այդ օղակներին հետաքրքրի, ցանկալի է, որ այս պրեպարատի արկայությունը լինի եւ կարողանանք ապահովել Շարունակելով խոսքը Տիկին Անահիտը նշեց, որ անհրաժեշտ է ցավալել պատշաճ դեղատնային գործնեություն, քանի որ դեղերի ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է անցանկալի հետևանքներ թողնել։ Իս դեղագործության նպատակը դեղերի եւ բժշկական նշանակության այլ առարկաների մատակարարումն է, ինչպես նաեւ դրանց արդյունավետ կիրառմանը նպաստելը։ Ֆարմակար դեղագործական կազմակերպությունը իր գործունեությունը սկսել է 1986 թվականից, սակայն Հայաստանում է, որ մենք 1.5 տարի է ինչ նոր-նոր սկսել ենք նաև ներմուծումները Հայաստանում։ 1 տարի է նաև փորձում ենք Արցախում մեր պրակտիկան ամբողջությամբ ներկայացնել եւ բավականին մեծ հաջողություններ ունենք այդ ոլորտում։ Սակայն այս անգամ մեր գալու նպատակը հենց նա էր, որ ունենք նոր պրեպարատներ, անցած անգամ մի քիչ ավելի նեղ մասնագիտական էր եւ փորձեցինք մաշկային դիսպանսերի միջոցով կամ դեղատնային ցանցերի միջոցով ապահով ձեռքով էր մեր դեղերի արկայությունը, սակայն այս պահին դեղերի ցանկը բավականին շատացել է եւ ցանկությունը, եթե հնարավոր է պետք գնումների շրջանակներում, եթե կարողանանք մեր դեղամիջոցները ապահովել, շատ ավելի ցանկալի կլիներ։ Ես ներկայացնում երկու շատ հիմնական պրոֆիլները, որոնցով աշխատում ենք, դրանք մաշկային պրեպարատներն են։ Ունենք Սորիդերմ պրեպարատը, որ կիրառվում է գլոբետազոլն է, կիրառվում է բոլոր տիպի դերմատիտների, սորիազ, էկզեմա, սուր եւ քրոնիկ դեպքերում։ Նաեւ արդեն ծանրության աստիճանից կախված։ Համարվում է ամեն ամենաակտիվ խումբը, ես ներկայացնեմ, որ շուկայում ինքը դե համարվելով ամենաակտիվ խումբը նաև հանդես է գալիս որպես ամենամատչելի տարբերակ։ Մենք անգամ ունենք հայկական արտադրություն, գնային գրեթե նույնն է ստացվում։ Մյուս մեր ֆունգազոլ պրեպարատն է հակասնկային, արտաքին օգտագործման կրեմի տեսքով է կիրառվում է մաշկային, սնկային խնդիրների դեպքում, անգամ լորձաթաղանթ արտաքին սեռական օրգաններ եւ նաեւ օնիխոմիկոզի դեպքում կիրառությունը շատ էֆեկտիվ է։ Նոր պրեպարատներից համալրվեց լամիֆաստը, տերբինաֆին տաբլետկաներ ուսանողները։ Բավականին մեր մաշկաբաններին ողջևորեց եւ բավականին շատ նշանակումներ ունեցանք այս կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ իրականում մաշկային խնդիրները շատ-շատ են սնկային, նույն օնիխոմիկոզների դեպքերը այսօր հայտնաբերման շատ-շատ են, սակայն գնային չեմի դերնելով շատ ժամանակ բժիշկները ուղակի խուսափում էին ընդհանուր օգտագործման տաբլետկաներից հակասնկային։ Հիմա արդեն մենք ապահովեցինք շուկայամելի ամենամաչելի տարբերակով եւ էֆեկտիվ դերբինաֆինը եւ բավականին մեծ հաջողություններ ունենք թե էֆեկտիվության հետ կապված, այսինքն բժիշկներն եք կարողանում են կոմբինացված արտաքինի հետ միանգամից տաբլետկաներն եք իրարու։ Բավականին ակտիվ նշանակումներ արդեն իսկ ունենք։ Լոր պրակտիկայում ունենք մեր անոթասեղ միջ պրեպարատը նազագարը եւ արդեն 5 օր է շուկայում է, սակայն արդեն որ Հայաստանի մասշտաբով արդեն 300 դեղատուն 5 օրվա մեջ հասցրեցինք ապահովել, որտեղ վստահությունը կա արդեն բժիշկները անմիջապես սկսում են նշանակումները, որտեղ եթե ֆիրմայի դեղամիջոցների էֆեկտը գիտեն, շատ ավելի հեշտ է շարունակել այդ խմբի լրացումը։ Եվ դեղատներն էլ անմիջապես վստահությունից ելնելով, որ բժիշկ բժիշկները վստահում են, նշանակում են ձեռք բերեցին։ Ունենք հիմա արգենտոսեպտ, օտոսեպտ պրեպարատները, որոնք արծաթի նանոմասնիկներից են հիմնական բաղադրությունը, այսինքն կոլոիդային արծաթ մենք շուկայում ունենք ու բավականին շատ կիրառություն ունի, սակայն նանոմասնիկները մեզ հնարավորություն են տալիս այդտեղ 1000 անգամ ավելի փոքր են մասնիկները եւ շատ ավելի լավ են ներթափանցում սնկային եւ բակտերիալ բջիջների մեջ եւ շատ լավ բակտերիցիդ ֆունգիցիդ էֆեկտի հաշվին մենք անտիբիոտիկներին կարելի ասել համարժեք էֆեկտ են ապահովում բայց առանց անտիբիոտիկների, առանց գարմոնների։ Օտոսեպտը եւ արգենտոսեպտը իրենք 3-ը 1-ում եւ 2-ը 1-ում կոմբինացիաներ են։ Կոկորտի սպրեյի տեսքով արգենտոսեպտն է, ունի հակաբակտերիալ, հակաբորբոքային, հակասնկային եւ հակավիրուսային էֆեկտ։ Տեղային իմունոմոդուլատորել է ինքը համարվում, շատ լավ։ Վերանի խորոչի սուր եւ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում բոլոր դեպքերում կիրառվում է։ Իսկ օտոսեպտը 2-ը 1-ում այն մենք ականջի սնկային կաթիլների խնդրեմ ունենք շուկայում, դա հիմնական լոր բժիշկների խնդրանքով եղավ, որ մենք ներմուր լուծեցինք, ինքը եւ հակասլկային էֆեկտ ունի եւ հակաբակտերիան։ Էլի էմպիրիկ նշանակման համար շատ հարմար է, որովհետեւ շատ ժամանակ գնողունակությունից ելնելով փորձում են բժիշկները գնալ հենց էմպիրիկ նշանակման։ Եվ նազակար օսմոն ինքը արդեն ապահովելով աչիշենիա եւ տեղային հակավիրուսային էֆեկտ, նույնպես վիրուսային սեզոնին եւ հիգիենայի միջոց եւ հակավիրուսային թերապիա եւ լիչեբնի կոմբինացված տարբերակով հենց անոթասեր միջների հետ։ Այսինքն նախորդ նազակար օսմոնակիրառում հետագայում արդեն անոթասեր միջների կիրառում իրավիճանությամբ։ Եվ ամենակարևոր պրեպարատը, որ ինձ թվում է շատ-շատ կհետաքրքրի հենց բժշկական կենտրոնի հետ կապված ստացանարում ձեռք բերելու եւ ռեանիմացիան կիրառելու նպատակով նարդի պրեպարատն է, միակ դեղամիջոցն է, որ մեր ներմուծումը չի, մենք զբաղվում ենք իր պրոմոցիայով, հայկական արտադրության է, հումքը բերվում է ամբողջը դրսից, արտադրվում է արփիմեդում, հիմնական նպատակը այստեղ արտադրությունն, այսինքն ռացվասով կանա կատարվում է այստեղ, զուտ նա է, որ հնարավորին չափ մաչելի գնով հասցնենք սպառողին։ Կիրառվում է բոլոր տեսակի բոլոր տիպի վերքային խոցային մակերեսների դեպքում եւ այրվածքների ժամանակ։ Նշեմ, որ իր մեջ ներառում է վերքի լավացման 3 փուլերը, այսինքն ոչ մի այլ դեղամիջոց զուգակցել նարդի հետ հարկավոր չէ։ Ինքը ապահովում է նեկրոզված հյուսվածքների մաքրում, տեղային հակաբորբոքային հակամամրային էֆեկտ, շատ լավ ցավազրկող ազդեցություն ունի եւ ռեգեներացիայի էպիտելիզացիայի հաշվին ինքը վերքը լավացնում է ոչ թե սպիի հաշվին, այլ մաշկի վերականգնման։ Նշեմ, որ մանկական պրակտիկայում մենք իրոք ունենք շատ շատ դեպքեր, որ ծնողը պատրաստ է ամեն ինչի, միայն թե սկելոիդներ, սպիեր հնարավորին չափ ավելի մեղմ լինի, ավելի քիչ լինի եւ նարքի դեղամիջոցը դա ապահովում է։ Ինչի մեր կամպանիային շատ հետաքրքրեց, ես նշեմ, որ անալոգներ շուկայում չկան, ինքը նմանակներ չունի, միակն է շուկայում։ Այդ իսկ պատճառով, եթե դեղամիջոցը ունի 20 անալոգ, շատ հեշտ է պրոմոցիան անել, բայց ոչ մեզ է այդքան հետաքրքրում, բժիշկներն էլ արդեն հոգնել են մեկ ազդողնյութով 20-30 անալոգ ունեցող դեղամիջոցների։ Նարքին չունի նմանակներ Եվ ես նշեմ, որ էֆեկտիվությունը արդեն երկար տարիներ հաստատված է։ 2010 թվականից մեծ քանակներով սկսեց արտադրվել, անկամ մենք ունենք արտահանում Կырգызստան դեռ գնում է այդ փոքր քանակների արտահանում։ Ռուսաստան նպատակներ կա այնտեղ էլ արդեն մեծականակ արտահանելու եւ Ֆրանսիա ունենք նորից քիչ քանակով իհարկե արտահանում, բայց օբլիգներ նույնպես ունենք։ Դեղագործությամբ զբաղվող բոլոր դեղագետները եւ դեղագործները պարտավոր են ապահովել յուրաքանչյուր հիվանդին մատուցվող ծառայությունների պատշաճ որակ։ Մեր այսի նպատակներից մեկն էլ այն է, որպեսի հասնենք նրան, որ Արցախում դեղատնային գործնեություն ցավալող անձիկ դեղագետները իմանան եւ ճանաչեն իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, քանի որ դեղագետի առաջնային մտահոգության խնդիրը պետք է լինի հիվանդի բարեկեցությունը անկախ նրա գտնվելու վայրից, ազգությունից, քաղաքական եւ կրոնական համոզմունքներից, տարիքից եւ սոցիալական կարգավիճակից, ասաց Անահիտ Պետրոսյանը։ Ես նշեմ, որ երկար տարիներ կիրառվել է ռեանիմացիաներում եւ այրվածքայինում։ Անկամ մինչեւ 3-4-րդ աստիճանի այրվածքների դեպքում, երբ արդեն մինչեւ ոսկրային հյուսված հասած ալինում է վերքային հատվածը, ինքը անգամ այդ դեպքում աշխատում է։ Այսինքն առողջ մաշկը, առողջ հյուսվածքները չվնասելով, նեկրոզված հյուսվածքները մաքրում է եւ վերականգնում մաշկը։ Շատ-շատ լավ պրեպարատ է, ես ուղղակի շատ ուզենայի, որ ռեանիմացիաները անպայման ունենային այս պրեպարատը ձեռքի տակ։ Սակայն սեմփլների հնարավորություն էլ ունենք, որ կարող եք թե թեկուս ունենաք դեռ գիտակիր արել, հետո եթե պետգնումների մասին խոսքը գնա, կարող եք ավելի հանգիստ, ավելի վստահ ձեռք բերել, բայց նշեմ, որ այնքան ծանր դեպքերում այն կգիրառվել, որ հանգիստ խղճով կարող եք մերնել։ Այդ պարկելախոցեր, տրոֆիկ խոցեր, դիաբետիկ իսկապաներ, այրվածներ, բոլ, եթե կա վերք, եթե կա ինֆեկցված վիճակ, բոլոր դեպքերում ինքը աշխատում է։ Նաև վերքի լավացման խոնավ տարբերակա, որ ինքը վիրակապի վրա քսվում է եւ դրվում է վերքի վրա։ Կրկնակի փոխելուց վիրակապը վերքը կրկնակի տրավմայի չի ենթ ենթարկում շատ նուրբ ձևով, այսինքն հիվանդին ուղղակի մի քիչ բարձր է մի վիրակապը վերցում է երկրորդը դրվում, առանց կրկնակի վնասելու վերքը։ Յուրաքանչյուր վիրակապից հետո նշեմ, որ հիվանդներ, բժիշկներ տարբերությունը զգում են, այդ էքսուդա, նեկրոզվացուցվածքներ անմիջապես հենց պալյասկայի վրա ամնում։ Նշեմ, որ 0 տարեկանից թույլատրվում է, հղիներին թույլատրվում է, դիաբետիկներին թույլատրվում է, ինքը լրիվ բնական հիմքի վրա է, հիմնական ազդող նյութը բժշկական սալիդոլն է, որ երկար տարիների կիրառություն ունի, բայց այստեղ կոմբինացիան պարաֆին, պրոպոլիս եւ դիթապտղիո կոմբինացված այդ 真没打保护工。 եթե փոքրիկ հատվածներ են ներքային 35 գրամը կբավականացնի։ Արժի վաճառքի գինը մոտավորապես 3500 դրամ, բայց եթե կլինիկան ձեռքաբերում մեզ մոտ հատուկ համակարգ կա գնագոյացման։ Եվ 150 գրամանոցը կա, որ այն պատկերախոցերի դեպքում շատ ավելի ձեռնտու է մեծ տարբերակով վերցնել, ինքը որտեղ մոտ մի 10 օր բուժմանը կբավականացնի։ Մենք ունենք կլինիկական հետազոտություններ, հիմնականում աշխատանքները կատարվել են Մուրացան բժշկական կենտրոնում, բավականին մեծաքանակի վաններ, տարբեր պատալո տեխնոլոգիաներով ուղիղ կես ժամկետներում ավերքի լավացումը գնում համեմատական խմբի հետ, եթե մենք համեմատենք այդ լեմամիկոլ, բետադին, նույն պանտենոլ, որ վերականգնող հատկություն։ Կես ժամկետներում շատ ավելի լավ արդյունք Դեղամիջոցը երկար ժամանակակա, բայց կիրառվել է այնքան նեղ մասնագիտական ու այնքան փակ հատվածներում ինֆորմացիան չի տարածվել մեր առաջի օղակներին։ Հենց նպատակը, որ դիմեցի մեծ կազմակերպությանը, որ մենք զբաղենք ու ես մեծ հաջողով ընդունեցի այդ առաջարկը, որ մենք ունենք նմանատիպ դեպքեր ցավոք սրտի շատ հաճախ են հանդիպում, շատ-շատ կան նույն պիդիատրիայում, թերապիա, վիրաբուժական գոսպիտալներում, սակայն ինֆորմացիան հիմնականում ռեանիմացիայի պատերից դուրս չի եկել եւ այրվածքայինից ինֆորմացիան շատ փակ է եղել եւ մեր նպատակը որպեսզի հնարավորին չափ շատ օղակների ինֆորմացիան տարանվի։ Գոսպիտալներում արդեն աշխատում ենք եւ նշեմ նմանատիպ հիվանդներ, այլ հրազենային այդ արվածներ, վերքեր, նման հիվանդներ շատ ունենք ու իրանց շատ-շատ հետաքրքրում։ Ուզում են գործընկերներ գտնել, որպեսզի հենց ապահովենք մեր դեղամիջոցը այն հատվածերում, որտեղ շատ անհրաժեշտ է։ Իրոք անալոգ չունեցող պրեպարատ, բայց պահանջարկը շատ-շատ է եղել դեղագործական ոլորտում անգամ մանկաբույժներ, թերապևտներ, մենք որ դիմում ենք, ասում են, այնքան երկար տարիներով ունենք հիվանդներ այդ սպարկելախոցերով, նույն այրվածքներով, որ թեկուզ փոքրիկների մոտ ձեռքի տակ մենակ այդ վերականգնող միջոցներն են, Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում ֆարմակեր դեղագործական ընկերության մասին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ որվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օլոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Ռոխսոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։